11-chi bob. Lazar ismlik bir odam kasal bo'lib qolgan edi. U hadillari Maryam va Marta bilan Yahudiya o'lkasidagi Baytoniya yezisida turardi. Maryam bo'lsa, Hazrati Aysoning putlariga xushpuroq yog' surkab, chochlari bilan ularni eritib quritgan ayol edi. Lazarning hadlari Hazrati Aysoga: "Hey Rabbimiz, siz yaxshi ko'rdigan do'stingiz kesal bo'lib qoldi deb xabar berishdi hazrati ayso buni anglab bu kasallik lazarning o'limi bilan oyoqlashmaydi aksicha bu orqali xudoning o'g'lining ulug'lig'i ayon bo'lib xaloyiq xudoga madha o'qiydi dedi hazrati ayso marta maryam va lazarni bak yaxshi ko'ratdi garchi u lazarning kasal ekanligini anılgan bolsumu, o'zi turayotgan yerda yana 2 kun turdi. Ondan keyin shogirdlarga Yahudiyaga qaytib borayli dedi. Shogirdlari uningga "Ustoz, yaqindila u yerdagi xaqlar sizni cholni kelsa qilmoqchi bo'lgan tusa, yana u yerga qaytib boramsiz?" deyishdi. Hazrati Aysa mundoq dedi: "Kunduz 12 soat emasmi? kunduzi yo'lmangan yiqilmas chunki u bu dunyoning yo'rig'ini ko'rdi lekin kechsi yo'lmangan yiqilar chunki uningda yo'riqliq yo'qdir hazrati iso bu so'zlarni qilgandan keyin do'stimiz lazar uxlab qoldi man uni o'yg'otgili boraman deb qo'shib qo'ydi shogirdlar uxlagan bo'lsa yaxshi bo'lib qoladi hey rabbimiz dedi hazrati ayso lozorning o'limini demakchidi lekin ular odatdagi uyquni davatidi deb o'ylashdi shuning bilan hazrati ayso ularga ochig'ini aytib lozor olamdan o'tdi demakchiman sizlarni deb uning qishli bo'lmaganligimga xushalman chunki bu sizlarning e'tiqodinglarning kuchaytilishi uchun yana bir fursat yoritib berdi endi u boyaga barayli dedi qo'sh gezak deb otildigan tomas boshqa shogirdlarga bizmu uning bilan birga borayli ham uning bilan birga o'layli dedi hazrati ayso shogirdlari bilan baytoniyaga borganda lazarning yalliki qo'ylig'iniga to'rt kun bo'lganligidan xabar topdi baytoniya yerusalimdan uch chaqirim yiroqlikda edi nurg'un yahudiylar marta bilan maryamning inisining o'limiga tasalli berish uchun ularning yeniga kelgan edi marta hazrati aysoni kelayotganligidan xabar tepib uning oldiga chiqdi maryam bo'lsa uyda qoldi hey rabbim dedi marta hazrati aysoga bu yerda bo'lgan bo'lsangiz inim o'lmas edi ilmu xudoda nima tilsangiz uning sizga shuni berdiganligini bilaman iningiz tirilidi dedi hazrati ayso marta qiyomat kuni uning jazman tirdiganligini bilaman dedi insonlarni o'limdan tirildirguvchi va hayotliq berguvchi o'zimdirman dedi Hazreti Isa uningga manga e'tiqod qilgan kishi ölsümü yana hayot bo'ludi manga e'tiqod qilib mangulik hayotga erishganlar aslo o'lmaydi buningga ishonamsiz ishinaman rabbim dedi marta sizning insonlar orasiga kelishga tayinlangan qutquzguchi masih xudoning o'g'li ekanligingizga ishinaman marta buni deb bo'lgandan keyin qaytib singlisi maryamni ostig'ni chaqirib ustozimiz kelib bo'ldi seni chaqiryotidi dedi maryam buni anglab darhol o'rnidan turib hazrati ayso bilan ko'rishgili mangdi u paytda hazrati ayso texi yezg'i kirmagan bo'lib marta oldiga chiqqan yadi edi uyda maryamga tasalli berayotgan xaloyiq maryamning birdilla o'rindan turib sirtqa chiqib ketganligini ko'rishdi va uni qabristonliqqa yig'izor qilg'imoqdi deb o'ylab uning kayindin mengishdi biroq maryam hazrati ayso boyagi bodi va uni ko'rib oyig'iga yiqilib hey rabbim bu yerda bo'lgan bo'lsingiz inim o'lmas edi dedi maryamning va uning bilan birga kelgan haloyiqning yig'izor qilishqinni ko'rgan hazrati ayso g'azablanib ko'ngli qattiq azoblanishga boshildi va uni qayaga qo'ydinglar deb so'rdi ey rabbimiz kelib ko'ring deyishdi ula. hazrati ayso ko'z yeshi qildi haqla qaronglar u lazarni nemi degan yaxshi ko'rgan deyishdi ularning ichida ba'zilari qorig'uning ko'zni ochgan kishi lazarning hayotini o'limdan saqlab qololmaydimi deyishdi hazrati ayso ichida yana g'azablanib yerlikning oldiga bordi yerlik kirish og'zi cho'ng bir tosh bilan to'silgan o'nkir edi hazrati ayso toshni elivetinglar dedi o'lguchining hadisi marta ey rabbim olamdan o'tkiniga to'rt kun bo'ldi hozir jasdi purab ketgandu dedi hazrati ayso uningga man sanga e'tiqod qilsang xudoning ulug'lig'ini ko'rsan degan edimg'u dedi buning bilan haloyiq toshni elibatdi hazrati ayso ko'zini osmonga tikib mundoq duo qildi ey ota talifimni аңлайдығының үчін саңа шүкір етімін. Тәләплерімні, həmişə аңлайдығанлығыңны білімən. Şundaq bosumu, ətrafımdaki xalayıq, senin meni əvətkənliyinə işənsun dəb bunu etivatımən. Həzrət İsa bu sözləni qıqandın kiyin yuqri avazda, Lazar, taşqırğı çıq, dəb tovladı. Lazar, qol pütləri kepənləngən, engiki tengilgan holda tashqirga chiqdi hazrati ayso ularga kepanlikni soldirib uni o'z mayliga yetinglar dedi maryamning yingi patlab kelgan va hazrati ayso ko'rsatgan bu mo'jizani ko'rgan nurg'un qahla hazrati aysoga e'tiqod qildi lekin ularni ichida ba'zilari parislarning yingi berib hazrati aysoning qilgan ishlarini ma'lum qilishdi shunga parislar va oliy ruhoniylar yahudiylarning oliy kengashmisini yig'ib qandoq qilg'uliq bu odamni yaratgan nurg'un mo'jizlarga qarab biqinglar uni bunda qo'yib bersak hamma odam uningga e'tiqod qilib ketidi Shundaq bo'lganda rim hukumati ibodatxonamizni hatto millatimizni vayron qilib yetidi deyishdi ularning ichida biri ya'ni shu yili bosh ruhoniy bo'lgan qayopa sizlar hech nimani bilmaydiekansizlar butun xalqning halok bo'lishini o'rniga birla odamning ular uchun o'lishining yaxshi ekanligini tushunmaydiekansizlar dedi bu so'zni u o'zligidan aytmagan edi u shu yili bosh ruhoniy bo'lg'ashqa hazrati aysoning yahudiy xalqi uchun shundoqla faqat u xalq uchunla emas balki xudoning har yong'i chichilib ketgan farzandlarining hammasini bir qilib uyushtirish uchun o'ladiganligini oldin aytgan edi shundoq qilib ular shu kundan e'tiboran hazrati aysoni o'ltirilishi uchun suiqasd qilishga boshladi shunga hazrati ayso endi yahudiylar orasida oshkora yurmay u yerdan ayrilib cho'lga yaqin rayondagi afroyim shahriga ketib shogirdi bilan birga uyadi tudi yahudiylarning o'tib ketish sheytiga oz qolgan edi nurg'un kishilar tozilnish dini qoidasini ado qilish uchun heytdin bir qancha kun ilgari yezilodin yerusalimga kelishdi ular hazrati aysoni izdatdi ular markaziy ibodatxonada yig'ilganida bir biriga seningcha qandoq bo'la hazrati ayso yetqi kamamdikin deyishatdi oliy ruhoniylar bilan parisilar hazrati aysoni tutish uchun uning qayerligini bildiganlarning o'zlariga ma'lum qilishini buyurgan edi